Эзэн та нарт хамт байх болтугай. Амийн амьсгалтай хамт байх болтугай. Лукийн бичсний дагуу Сэмтиний ариунлаас уншууллаа. Эзэн сүнслэг хамт байх. Тэр яаран ирж Мариа Йосеф болон тэжээлийн твшин дотор хэвдэж буй хүүг олзооч. Тэд үүнийг хараад мөнөөхөө хүүхдийн тухай сонсон гээ мэдүүллээ. Хонцтын тэдэнд ярьсан зүйлэн сонсон бүгдийн гайхлыг төрөөжээ. Харин энэ үгийг Мариа зүрхэндээ тунгаан бодож энэ бүхнийг дандигнаа хадгалсан юм өөрсдөд нь хэрэглүүлсний дагуу сонсож үдцэн хөрг хин хотлоо хонцт бурханыг магтан ардшуулсаар буцлаа. 8 өдрийн дараа түүний хөвчийг хүндэн түүнд Есүс гэдэг нэр хайллаа. Түүнийг хевлээд би болохоос өмнө Тэнгэрээр ирж энэ нэрийг өгсөн ажээ. Эзний үг За 2017 онд орсон. Тэгээд өнөөдр은 Тэнгэр бүрхэн эх Мариагийн нэгэн байрын өдөр бас их байрын өдөр өдрөөр тэмдэглэж байна. Ерөө бүдүүн сэн өдрөдөө ингээд яг нийлсэн учраас бидний хувьд нь жоохон амархан болсон тий нарийн тийм учраас аав өндөр ямар байрын өдөр билээ гэдгийг мартаад зүгээр бүтүүсийн өдрөөрөө л бодоод бас ирэх боломж бас байсан баха. Харин өнөөдөр нэг сарын нэг Тэнгэр бурханы их Мариагийн их байрын өдөр. Тийм учраас бүтүүсийн өдөр биш гэсэн чинь ерөө мисан суух ёстой. Аа заавал суух ёстой дөрөв дөрөв онцгой байрын өдрийн дундаа нэг өдөр байна. Тэгээд бүдүүнсэн өдөр учраас мэдээж амархан харин нэг сарын нэгэнд ерөн манай хүмүүс ингээд бас ингээд сүмрөө ирэхээр өөрийнхөө зүгээс цаг заав гаргах харж хичүү байгаа юм шиг тийм 어저께들 새, 새 가물었어? 어저께들 쉰진 거, 어? 인, 이너들이 자강 보소서 겠지 되겠지 봤어. 온 것은 매 와가지고. 이게, 만에, 게 말이야, 수밍, улаанчлаар үз гэдрэн 11-ээс 12 хүртэл хүнд итгэлийн нөөцийн өмнөд хамтдаа тий тэмдэглэсэн байна. Тэгээд а бурханы Есүс Христийн би ажлаар шинэ он бид нараа ингээд шинэ онд орсон. Тэгээд Тэнгэр бүрхэн их Мариа гэхээр энэ Тэнгэр бурханы их Мариагийн их байрын өдөр гэхээр бид нараа Эз Мариагийн их Мариагийн Тэнгэр бурханы эх гэж бодох болсон юм утгатай. Харин үүнийг ерөнхийдөө хүмүүс хүлээн авах авахар маш удаах цайлттай байсан. Яг тодорхой альбомнусөр энэ эх Мария бидний тэнгэр бидний ээж мөн тэнгэр бурханы эх гэж тохирсон нь бараг 400 дөрөв тий дөрөвдүгээр нөгөө тэр жөөний үе тохирсон байна. Тийм учраас үүний тухай ер нь маш хичвэсэн яагаад гэвэл нэгдүгээр нь Эх Мария Тэнгэр бурхан Эх гэхрээ түүний хүү Тэнгэр бурхан илцэгтэй. Харин хүмүүс өө тэр энэ зүгээр Мария гэдэг хүн зүгээр энгийн хүн шттэ яасан яагаад ийм хүн Тэнгэр бурханы ээж болох боломжтой вэ? Энэ юусоо тий хүлээн авч чадахгүй байна гэдэг нь ерөнхийдөө хүмүүсийн санаа байсан ба. Тэгээд ихээс түүний хүн хинбэ гэдгийг нь талаараа тодорхой ярилж чадахгүй бол ээжийн ээжийн хэд үйц бат тухай бас энийгээ тохирч чадахгүй байсан. Харин тэр үед ерөөхдөө нэг дүгээр хоёр дугаар зүүнний өвтөл ерөөхдөө хүмүүс Есүсийн тухайч бас тодорхой а яшидэгүү их ихчлэн мархтан дээр тэгээд буруу шүтэд буруу итгэгдсэн бас чинь бас байсан ба. Тэгээд хүмүүс Эз Мариям Есүсийн тухай царим нь зүгээр хүн байсан. Харин яг захалмай дээр нь нас бараад бурхан бүлсэн гэж ярьдаг хүн бас байсан тийм ээ тэр ойлгомжтой тийм ерхдөө хүүхд хүүхдийн байдлаараа төрөөд амьдраад яг хүн шигээ зүгээр энгийн энгийн амьдрал дээр амьдраад тэр хүн угаасаа бурхан байсан маа гэж ярихээс зүгээр хүн байсан чинь яг захалмай дээр үхэхээ нас барахад бурхан болоод одоо бузааз ирсэн гэж ярьдаг хүн бас байсан Зарим нь тэг анханасаа энд байхдаа та нараа нөгөө тэр грек юм уу иймэрхүү томог дээр байгаа Зеус 뭐 아폴론 иймэрхүү бурханууд шиг зүгээр хүн шиг энд байхдаа энэ ертөнцид тоглоод зүгээр жүжиглээд бурхан байсан мөртлөө яг хүн шиг жүжиглээд амьдарч байгаа тэр чигээрээ буцаас явсан ингэж ярьдаг хүн бас байсан. Тэгээд тэнгэр бурхан жүгээр түүнийг нэг зүнч мэд илгээсэн гэж ярьдаг хүн бас байсан юм. Үүнээс болохоор хүмүүс яг Есүс яг хин бэ? Аврагч тэнгэр бүр өвөг дэдсэнхээс тий анх зүнчилсэн тэр зүгнөсөн тэр аврагч мөн үгүй гэдгийн талаар бас эргэлзээ тавьсан учраас Есүсийн тухай Есүс бидний аврагч, бидний бурхан гэдгийг тохирох хүртэл цаг хугацаа ихтэй байсан. Энийг нь бараг тийм ээ 부럽두가르 조니 우르텔 바라 이메르코 마이가르 야프 베스마 되게 운이게 톡트해 예수님 톡해 예수스 비드니 아우락지 탱기르 부르항 무 부르항 일게슨 되게 에체후 에륜순스 이게 제르헤르 티메르코 부르항 мөн байна гэдгийг тохирсныхаа дараа ээж Мариагийн тухай за тэгвэл түүний төрүүлсэн төрүүлсэн энэ эмэгтэй зүгээр хүн биш тэгсэн чинь мэдээж бурхан биш харин Тэнгэр бүр хааны их мөн байна гэдгийг тохирсон байна. Тэгээд Эл Мариа ширвээ хүмүүс Есүсийн тухай аа нэр бурхан мөн байна гэд хүлэн аваагүй байсан бол Эх Мариац гэсэн чинь хүмүүс аа тэр тэр дээр 2000 жилийн өмнө Мариа гэдэг нэг эмэгтэй байсан. Тэр эмэгтэй нэг Есүс гэдэг хүн төрөөсөн ингэж дуусах юм шиг байсан ба. Харин биш. Одоо хүртэл аврагч Есүс Бидний ээж гэгэнх Мария ингэж би нараа түүнийг дуудалж байгааг нь тийм Есүсийн байдлыг тодорхой явуулснаас хойш эх Мария бидний эх ээж гэж дуудахаар болсон өнөдөртэй. Имэрхүү жишээ зөнд байгаа. Манай гэгэн Августын бас байгаа шүү дээ. Гэгэн Августын гин ээж нь гэгэн Моника. Моника өөрөө яг онцгой мэдээж хүүгийн хэтлэл амьдрсан хүн байна л да. Харин түүний хүү гэгэн хүн болсноос хойш аа иймэрхүү хүү түүний гэгэн хүн болсон нь үнэхээр ээжийнхээ цагдраалын азар түүний амьдралын тий дуриаллалаа нэр үнэхээр гэгэн хүн болсон юм гэж түүний ээж ч бас гэгэн хүн болсон мөн Константинус гэдэг хаан байсан юм аа дээр үед католик шашин Есүс төшсөн бүх хүмүүсийг хавцдаг байсан тэр үед үүнийгээ чөлөөлсөн хүн хэн байсан бэ гэвэл Константинус яг иймэрхүү өөрийнхөө тий тушаалаар ерөөдөө Тэнгэр бурхан Есүс төштсөн бүх хүмүүс хавч хавцлаг дуусгаад чөлөөлөн гэж тушаал гаргасан байхгүй. Түүний айз нь гэгэн Хелена. Мэдээж Константинус яг хаан гэхээр яг үхэхээс өмнө батсан авсан гэдэг үгийг яг сонсогдож байна. Харин яг насаараа яг итгэгдсэн байдлаар гэгэн хүммэд амьдэрсэн биш. Харин түүний ээж Хелена гэдэг хүн маань гэгэн Хелена гэдэг хүн маань өөрөө маш идэвхтэй сүсгтэн байсан мөн Есүсийн булшиг байгаа шүү дээ тий. Тэр булшиг өөрийн хүү хаан байсан учраас тэрийг холоод түүний тий Есүсийн булшиг олоод үнийг янслаад яг тодорхой ариун газар болгосон нь тий гэгэн 헬레나гийн 아차를 이메코 벌쓴다. тэгээд 어떤 호텔 비나는 콘스탄티노스 гэдэг хүн маань угаасаа түгээр дээр үйд байсан нэг хаан байсан. харин одоо хүртэл бидний дот хамт тэмдэглэж байгааг нь түүний ээжийнхээ 헬레나гийн 아차라 түүнийг бид нараа бид нараа 콘스탄티누스 католик шашны тухай чөлөөлтийн тухай ирэхээр 콘스탄티누с нэрж бас гардаг. Тэгэхээр ямар нэг хүний 마차라 гэж ярих нь 조금 손이 харин 자유일라 түүний тусламжаар бид нар은 хамт байгаа хүний гэгэнхэн богох иймэрхүү жишээгээ бас харж байгаа. Тэгээд би бодж үзсэн мэдээж манай хүмүүс тийм иймэрхүү жишээгээ манай амьдрал дээрч бас мэдээж биелүүлэх боломж байгаа. Өөр хаан болохоро хичээхээс би хаан шүү. Би гэрэн тэргүүн штэ. Намайг хүндл гэж тушахаас хажууд байгаа ихнэрийг хатан буйгаж хамт амьдарч байгаа хүү охины хаанху гүнж болгож тэгвэл би хаан шүү гэж ярихгүй байсан чинь өөрөө тэр хүн автоматар хаан болох боломж байгаа даа. Би өөрөө гэгэн хүн болохоор хийчихээр би энийг болохгүй, энийг хийж чадахгүй. Би гэгэн хүн шүү. Би ариун байх ёстой. Хүмүүс татгаал захаас миний хажууд байгаа хүнийг үнэхээр гэгэн хүн болгохоор хийчихвэл би ингэдэг хүн шүү гэж өөрийнхөө эрх мэдээллийг байнга хүмүүст ингээд шахахаар гэвэл хажууд байгаа хүмүүс нь иймэрхүү байдлаас зүгээр хичүү болдог байхгүй юу. Тэр өөрөө тгийн хүн болохоос дээр өөрийнхөө иргэнд тойрон иргэн тойронд байгаа хүмүүс тгийн хүн болохын тулд хичээхээр магадгүй тэнгэр бурханы эх болох хүлж бас байгаа. Магадгүй гэгэн хүний аав гэж болох бас байна. Эсвэл гэгэн хүний найз болох боломж бас байгаа ерөнхийдөө бид нараа өөрөө өөрийнхөө тухай хамгийн сайн мэддэг тийм ээ. Тийм учраас оо би гэгэн хүн шүү гэж ирэхээс би бурхан минь би суул дорой зөвхөн дутуу байна. Харин надтай байгаа хүмүүсийг гэгэн хүн болгохын тулд би ичнэ. Гэт сабирхан арай амархан юм санагдаж байгаа байхгүй тий. Тэгээд шин онд манай хүмүүс янз янз бишнэр ингэж бүтээх миний энэ 2017 он иймэрхүү маягаар бүтээх санаатай байна Би иймэрхүү зүйлийг дотроо хийх санаа байна гэж шийдсэн зүйл зөндөө байгаа магтгүй. Үүнд нэгийг нэмэх үү? Тий. Сүсгтнүүдийн байдлаар ганц нэг л нэмэж өгөөч. Иргэн тойронд байгаа хүмүүсийг гадтамт байгаа хүмүүсийг гэгэхэн бойгохын тулд би хийснэ. Жүгэ тгийсэн чи жүгээр гэгэрээсэ гэж ингэж нэ. Цай бирэнд гэдэг утга биш. Тэр хажууд байгаа өөр гэгэхэн болохоос миний хажууд байгаа хүмүүсийг гэгээн хүн болгохын тулд хичээхээр өөрөө яаж гэгэрх үү гэдгийг энэ туршлага 2017 он хаах үед тодорхой сурсан бол амжилттай итгэгдсэн байдлаараа амжилттай амьдсан гэдгийг би батаргаа өгч байна. Тэгээд шинэ он 2017 он нээж байгаа анхны энэ өдрөөр надтай хамт байгаа хүмүүсийг гэгэн болгохын тулд итгэгдсэн байдлаараа та эцэцгээ.